Хью. Звезды исчезли. Сам вижу. Джордан, что же это? Куда они делись, Хью? Хью рявкнул на Алана. «Не знаю и знать не хочу. Катись на корму к бабам и не приставай с идиотскими вопросами». Алан неохотно ушел, посматривая в иллюминатор на ясное небо и на поверхность планеты. Ему было интересно, но не более. Он давно уже потерял способность восторгаться. Только через некоторое время Хью сообразил, что группа приборов, которыми он раньше и не пытался манипулировать, не понимая их назначения, как раз и отдает автопилоту приказ о посадке. Поскольку выяснилось это методом проб и ошибок, место для посадки Хью выбрал почти наугад. Но не мигающие стереоглаза автопилота беспрерывно подавали информацию в селекторное устройство, которое исследовало ее и приняло решение – Корабль мягко приземлился в прерии неподалеку от опушки леса. Эрт скинулся к Холланду. «Что произошло, Хью?» Хью устало махнул рукой в сторону иллюминатора. «Приехали». Он был слишком измотан и духовно, и физически, чтобы обставлять посадку какой-нибудь торжественной церемонией. Годы борьбы, суть которой он сам понимал более чем смутно. Голода и жажды – Годы пожирающих его душу стремлений почти не оставили ему способности испытывать радость, когда наконец он добился своего и достиг цели. Но они приземлились, они завершили полет, начатый Джорданом. Хью чувствовал себя не то чтобы счастливым, но умиротворенным и усталым бесконечно. «Выйдем?» – спросил Эрц. «Давай». Алан подошел, когда они отдраивали люк, за его спиной толпились женщины – «Прилетели, капитан?» «Заткнись», — ответил Хью. Женщины глядели в иллюминатор. Алан гордо и неправильно объяснял им, что к чему. Эрц открыл наружную дверь, они вдохнули свежий воздух. «Холодно», — заметил Эрц. На самом деле температура была в лучшем случае градусов на 5 ниже никогда не меняющейся температуры на борту «Авангарда». Но откуда было знать Эрцу, что такое погода? «Чепуха», — буркнул Хью, неосознанно раздосадованный малейшей критикой в адрес его планеты. «Это тебе кажется». «Возможно», — не стал спорить Эрц. Наступила неловкая пауза. «Пойдем», — сказал он наконец. «Пойдем». Превозмогая нерешительность, Хью оттолкнул его и спрыгнул вниз. До земли было всего футов пять. «Прыгайте! Здесь здорово!» Эрц присоединился к нему. Оба невольно жались к кораблю. «Мир огромен», — прошептал Эрц. «Мы же знали, что он именно такой и есть», — отрезал Хью, обеспокоенный охватившим его чувством потерянности. «Эй!» — Алан осторожно выглянул наружу. «Можно спускаться?» «Прыгай!» Алан одним прыжком присоединился к ним. «Вот это да!» — присвистнул он. Их первая вылазка закончилась в футах в 50 от корабля. Они шли, держась кучкой, смотря под ноги, чтобы не споткнуться и не упасть на этой странной неровной палубе. Все было нормально, но Алан поднял голову и вдруг впервые в жизни не увидел потолка над собой. Головокружение и острый приступ агорафобии. Он застонал, закрыл глаза и упал. «Что случилось?» – спросил Эрц и тоже посмотрел вверх. Приступ свалил его. Хью боролся с головокружением. Страх и боль бросили его на колени, но, упершись рукой в землю, он пытался подняться. Ему было легче. Он так долго смотрел на бескрайние просторы планеты в иллюминатор. «Алан!» – завизжала его жена, высунувшись из люка. «Алан, вернись!» Алан открыл один глаз, посмотрел на корабль и пополз к нему на брюхе. «Алан!» – скомандовал Хью. «Прекрати, сядь!» Алан повиновался с видом человека, от которого требуют слишком многого. «Открой глаза!» Алан осторожно открыл глаза, но поспешно зажмурился снова. «Сиди спокойно и придешь в себя», — добавил Хью. «Я уже в порядке». Чтобы доказать это, он выпрямился в полный рост. Голова у него еще кружилась, но он стоял. Эрц, лежащий до этого ничком, приподнялся и сел. Солнце перевалило зенит. Прошло достаточно времени, чтобы сытый проголодался, а они отнюдь сытыми не были крайне простым способом уговорили выйти наружу женщин, вытолкав их пинками. Отходить от корабля те боялись и сгрудились в кучку. Но мужчины уже освоились и расхаживали даже в одиночку. На виду у женщин Аллану было нипочем отойти от корабля на целых 50 ярдов. Во время одной из этих демонстраций он заметил маленького зверька, позволившего своему любопытству взять верх над осторожностью – Нож Алана сбил его, и зверек закувыркался в траве. Схватив жирную тушку за лапы, Алан гордо подбежал к кораблю. «Смотри, Хью, смотри! Добрая еда!» Хью одобрительно взглянул на него. Первый испуг прошел, и сейчас его охватило теплое чувство, как будто он наконец вернулся в свой далекий дом. «Верно», — согласился он. «Добрая еда». «Теперь, Алан, у нас всегда будет много доброй еды». see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue bright, blessed day, the dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, How do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.